السلام عليك يا يا رسول الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله U ime Allaha svemilosnog samilosnog. Tako mi jutra i noći kada se utiša, gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo. Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta, a gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa će zadovoljan biti. Zar nisi siroće bio, pa ti je on imućni, pa ti je on utočište pružio. I za pravu vjeru nisi znao, pa ti je na pravi put uputio. I siromah si bio, pa ti je imućnim učinio. Zato siročene u cvili, a na prosjaka ne podvikni i oblagodati gospodara svoga kazuj. Istinu je rekao uzvišenja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا Hvala dragom gospodaru koji nas je počastio da dočekamo mjesec Ramazan. Hvala gospodaru što ove prve dane Ramazana kada navikavamo svoja tijela na pokornost njemu, nam je učinio lahkim. Hvala dragom gospodaru pa smo živi i zdravi, hvala dragom Allahu pa smo bezbjedni i slobodni da dođemo i da se družimo u mešćinu. Hvala dragom Allahu na svim njegovim blagodatima, posebno mu hvala što nas je učinio od umeta posljednjeg Božije poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga uzvišenog Allaha i svjedočim da je Mohamed posljednji Božji poslanik i njegov najodabrani rob. Ja molim gospodara da ovo svjedočanstvo čuva u našim srcima, počasti nas da ga živimo u našim životima i da budemo dostojni proživljenja u društvu Mohameda sallallahu alaihi Draga braće i poštovane sestre, nastavljamo se društvo sa hadisima koje nam ima Buharija sabrao u svojoj hadijskoj zbirci za razliku od mjeseci koji su prethodili, kazao sam sebi da u mjesecu Ramazanu odaberemo hadise koji su također u Buhari, a koji govore o nekim najvrijednijim stvarima i da nekako sami sebe podsjetimo na njih. Tako da ćemo se i danas i večeras ako Bog da družiti sa tim hadisima, ali nećemo ići redom, nego ćemo uzeti određene hadise koji govore o nekoj temi, ako Bog da obraditi ih zajedno da da proširimo svoje znanje o njima. Na samom početku, onako kako smo uobičajili, zamolio bih vas da proučite dom ili se sjetite i mama Buharije čiju hadijsku zbirku inače čitamo. Redaj lila je Fatih. Prije nego što uđemo u hadise koje ćemo ako mogu da spomenuti sahiha imama Buharije, želim spomenuti jedan hadis u kojem <clears throat> imamo tačno definisan vrijednost mjeseca Ramazana. Boži poslanik sallallahu alaihi sallam se jedne prilike popeo na prvu stepenicu Mimbera i onda je kazao Amin. Zatim se popeo na drugu stepenicu Mimbera i kazao je Amin kada se popeo na treću stepencu Mimbera, Boži poslanik je zašutio neko vrijeme, nije, nije rekao amin, da bi nakon nekog vremena Boži poslanik rekao amin. Kada je završena hudba i sve, ashabi su pitali Boži poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam, poslaniće, vidjeli smo te, ne čujemo šta se dešava, ali vidimo da ima neka dova da je proučena i da ti kažeš amin. Tada je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, došao mi je Džibril, alaihi salam, melek, čija je zadaća da donese Kur'an, da pouči Muhameda i da sa njim posebno u Ramazanu imam u kabelu. Kaže, pa je rekao, men edreke Ramadan, onaj koga Allah počasti da doživi Ramazan, felem juhfer lehu, pa mu se grijesi ne oprosti, eb'adahu Allah, Allah ga udalji. Rekao sam na tu dovu, amin. Onaj ko dočeka, Allah ga poživi, da uđe u mjesec Ramazan, da živi taj poseban period godine. Kaže, ko doživi mjesec Ramazan, pa mu Allah ne oprosti, ne zasluži svojim ponašanjem, svojim odnosom da mu Allah oprosti, kaže, Allah ga udalje. Kaže, to je bilo prvo amin. Drugo amin. Rekao mi je, Džibril, gledajte, ovo je odnos prema vremenu. Vjernik ima odnos prema vremenu, drugi odnos. Kaže, došao mi je Melek Džibril i rekao je, men edreke u ali dehi ev ahadahuma, ko, ko doživi, koga Allah počasti da ima oca i maj, ili samo oca ili samo maj. Fedehale nar, pa uđe u vatru, iako je imao priliku da kroz dobročinstvo prema roditeljima uđe u džennet. Kaže Melek Džibril, Allah, Allah ga udalji. Odnos prema ljudima. I to prema najposebnijim ljudima u našem životu, a to su, to su naši roditelji. Dakle, ko doživi Ramazan pa mu ne bude oprošteno, Allah ga udalji. Ko doživi roditelje svoje da ima priliku da im čini dobročinstvo ili jedno od njih dvoje, Allah ga pa uđe u vatru, Allah ga udalji. Treća, treće amin je bilo kada je Resulullah sallallahu alaihi wasallam zastao na trenutak, kaže men zukirte indahu felenju yusalli alaihi. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, rekao mi je Džibril, onaj u čijem prisustvu, u čijem društvu si ti Muhammede spomenut, pa on ne donese salavat na tebi. Kaže, Allah ga udalje. Tada je Muhammed sallallahu alaihi sallam šutio. Kaže, zbog čega? Jer zna da će se desiti da ima nas od njegovog umeta u čijem će se društvu i prisustvu spomenuti Muhammed sallallahu alaihi sallam a on ili ona, nažalost, neće sebe naučiti, neće sebe odgojiti da donese salavat. Kaže, šutio je Muhammed salav, a onda mi je Džibril rekao, Muhammede, reci amin. Muhammede, reci amin i tada je Boži poslanik rekao amin. Ovaj hadis, ovaj hadis nam je jedan uvod u Ramazan. Uvod u kojem trebamo preispitivati svoj odnos prema vremenu, preispitivati svoj odnos prema ljudima koji su oko nas. Nemoj da ti drug i drugarica, prijatelj ili prijateljica bude preći od roditelja. Nemoj posebno dobročinstvo prema roditeljima pokazujte u Ramazanu. I treća stvar, jačajte svoju srčanu vezu sa Božim poslanikom, sallallahu alaihi Kao što sam kazao, danas ćemo proći kroz hadise koji se vezuju za Ramazan. A nama su bitni i sahiha imama Buhari. Prvi hadis je ujedno i hadis sa kojim smo prije 4, 5, 6 godina započeli druženje sa sa gihom imama Buhari. Mi smo negdje otprilike preko 350 hadisa pročitali. Prvi hadis koji je imam Buharija stavio u svoj sahih, braće i sestre, jeste hadis u kojem Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže innama al-amalu bin nijat wa innama li imri imaneva zaista se djela cijene isključivo prema namjerama wa innama li kulli imri imaneva i svako od vas će dobiti ono što je on ili ona na nijeti. Glavna tema u tvom odnosu sa gospodarom jeste upravo koliko si bio iskren. I u tu uvijek, uvijek nama, pogotovo kad je insan mlad, gleda da bude što više, da bude što jače, da bude normalno jer ima snage u njim. Kod starih ljudi gledaju samo da ustraje. Jer zašto? Popušta snaga. Kaže ulema, lejse le ibratu bi men sebak. Nikada nije bitno ko će ići prije koga. Može biti da neko ide ispred tebe 100 km. Inne me la bi men sada. Suština je ko je iskreni. Jer ako si iskren, to je vrijednost. I zbog toga prva stvar u mjesecu Ramazanu i zamolio bih vas da to preispitujemo. Hvala Allahu, dan je dovoljno dug. Preispituj sebe. Ima ljudi koji ljekar kaže imamo operaciju za dva dana, ti dva dana nećeš ni biti. I dva dana mu ne daju ni da jede, ni da pije, ništa. Ni vode, ni hrane, ni ništa. Na prvi pogled on se susteže od onoga od čega se i postav susteže. Ali šta pravi razliku između tebe i njega? Između tebe i njega je jedina razlika u onome što je u tvom srcu. U tvom srcu je želim da se sustegnem od jela i pića, intime i svega onoga što mi kvari post. Zašto? Zato što želim zadovoljstvo moga gospodara. I tu pomoć čovjeku najbolje može. 11 mjeseci dragi gospodar je pustio da čovjek jede i pije kako želi. Mogu se postiti, ali je bila to na fila. Jedan mjesec, mjesec Ramazan, na tebi je da ga prepostiš i da ga provediš, da organizira svoj život onako kako gospodar hoće, u smislu jela i pića. I zbog toga uvijek mi je na pameti onaj hadis u kojem će čovjek doći pred gospodara i gospodar će mu kazati Sina Adevo, hoćeš li da ti poklonim sve na dunjalu i da ti to još pretvorim u zlato? Bil to danas dao samo da uđeš u džennet? Bil danas dao sve to samo da uđeš u džennet? Kaže, čovjek će kazati, bi gospodar, sve, evo, evo i dunjaluk i sve, svo zlato ovoga svijeta, samo da uđem u džennet. Tada će gospodar njemu kazati, tražio sam od tebe manje, tražio sam od tebe manje, a odbio si da, da dadniš. Tražio sam ti da meni robuješ i da mi nikoga ravnim ne smatraš. Kada gledaš godinu i kad se sjetiš Ramazana, dvije stvari odmah na startu nek ti budu na pameti. Da je osnova u mjesecu Ramazanu čišćenje naših nijeta, naših namjera. I drugo, da je Ramazan u odnosu na godinu koja je 11 mjeseci mimo tog Ramazana, 12 mjeseci, u tih 12 mjeseci gospodar te je pustio 11 mjeseci da radi. I, ovaj hadis, tražio sam od tebe manje, a odbio se da dadiš. Tri su hadisa za danas pripremljena iz Sanjiha imama Buharije koju hoću da imate na umu. Ulazimo u Ramazan i pripremili smo se Bog da, da, da Onda gospodar daje da bude i vrijeme zaista nagodno ljudima, da bude svježini. I nama, bošnjacima i bošnjakinjama, ovi dani, pogotovo današnji dan je specifičan zbog obilježavanja i genocida koji se desio u Srebrenici 1995. I tu treba zaista ući u ono što se naziva razmišljanje o svojoj stvarnosti. Molim vas, braće i sestre, razmišljajte u kakvom u kakvoj sredini mi živimo. Razmišljajte kakvim smo mi ljudima okruženi. S jedne strane onima koji su spremni da počne zločine koji u životinskom svijetu to ne možete pronaći. Takvu surovost, takvu okrutnost rijetko možete čak i u životinskom svijetu da nađete. I vi znate da je danas curica ona koja je ukopana drugi dan života, mala Fatima, Zanimljivo da joj je ovaj mati, koliko sam ja čuo, mati se zvala Hava, a babo se zove Hajrudin. Hava je ime Hanume Hazreti Adema. Jel? Ona je nosila ime prve žene na ovom svijetu. A babo joj, babo nosio ime Hajrudin. Hajrudin najbolja vjera. Ubili su dijete u drugom danu života i što je najgore, i danas imate ljude koji ne da pravdaju to, nego to glorificiraju i veličaju. Takvim smo mi ljudima okruženi. Ja vas molim da, da pogotovo, evo, alhamdulillah, kad je stomak prazan, čovjek može na os, oslobođen šehmi, strast, da, razgo, da razmišlja o tim stvarima. Tri hadisa Božijeg poslanika koji su nam vrlo bitni. Kaže, prvi hadis je, sva tri su u Buhari. I molim vas, ima Buharije, ima kompletnu jednu knjigu. Mi ćemo, ako da, ako nas Allah poživi, onaj, čitati tu knjigu, zove se Kitabu Saum. Al Hafiz, jel treba će još vakta da mi doćemo do toga možda. I godina i godina let. Knjiga o postu sadrži hadise, ja sam odabrao za vas tri. Prvi je hadis, Allahova milost. Kad gledaš ova tri hadisa Božeg poslanika, vidiš وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَا Da Božji poslanik ne govori po svome hiru, nego da je to objav. Prvi hadis je, odnosi se na nas u normalnom stanju, zdravi, u snazi, možemo postati. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem od Ebu Hurere: "Men same Ramadane imanen wa ihtisaba." Onaj ko posti Ramazan, čitav Ramazan. Imanen wa ihtisaba, dva uvjeta. čvrsto vjerujući u Allaha, u ahtisaben, nadajući se njegovoj nagradi. Gufira lehu ma da min Sve on ili ona što grijeha ima Allah pobriši. Suhan. Pogledaj hadis. Ko posti 30 dana i 29 zavisne od godine do godine, jel? Ko posti čitav Ramazan, čvrsto vjerujući u Allaha i nadajući se Allahovoj nagradi, oprošteni su mu svi grijesi. To je prvi hadis. Međutim, ima ljudi, kaže mi jedan rođak, mati njegova, starija je žena, kaže, ne može prima inzulin, ne može da posti. Kaže, Allah mi prvi dan Ramazana, ona plače ko malo dijete, ne znam, ne znam da je za nečim plakala, koliko je plakala, što je teško, što ne može taj Ramazan da posti. Ima ljudi koji zbog zdravstvenih razloga ne mogu. Ima ljudi na putu, ima ljudi koji ulaze u ono što se nazivaju okviri olakšica, pa ne moraju da post. Kaže, ja kažem to brođak subhanallah, možda je njen post, odnosno to što ona ne posti, kod Allaha više post nego moj tvoj. Budim dijete, kaže jedan roditelj, budim dijete svoje ujutru, da ustane, kaže, okrenulo se na drugu stranu i plaće, kaže, šta je bilo? Pa babo, meni je prošlo sehur. Zamisli to. I zato su ona dva Ko posti Ramazan, čvrsto vjerujući nadajući se nagradi, Allah mu oprosti sve, ali ima, pazi, on ne govori po svome hiru, to je objava Allahova. Ima ljudi, što će? Ne može da posti. Odmah dolazi drugi hadis. U sahihu imama Buharije, milost Allahova, gledaj, to je jedan krug. Jedan krug je ko posti mjesec Ramazan. Čvrsto vjerujući, nadajući se nagradi, Allah mu Allah mu oprosti sve grije. Drugi krug je, kaže Boži poslanik sallallahu alaihi isto u Buhari hadis. Men qame Ramadan, onaj ko provedi mjesec Ramazan u teravijama, klanja, noć, imanen vahtisaba, opet se ponavlja isto ono što se ponavlja i za post, čvrsto vjerujući i nadajući se nagrad, kaže Boži poslanik sallallahu alaihi sallam, gufira levu mata kademe mi Sve što ima grije Allah će mu oprostiti. Znači ne može ne može da posti. Može, alhamdulillah, da klanja. Subhanallah, treći najširi krug. Ne može ni da čitav Ramazan posti. Niti može čitav Ramazan da klanja noćni namaz. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi sallam, isto je hadis u Buhari. Men qame lejle al qadr. Onaj ko zadnju trećinu, pa nađe tu kadr jer je noć kadra u zadnjoj trećini. Kaže Boži poslanik, ko bude proveo u ibadetu, lejletu, kadar, barem zadnju trećinu, barem zadnju trećinu mjeseca Ramazana, kaže, gufira lahu mata ne min zembihi. Oprošteni će mu biti svi grijesi koje je on ili ona učinio. Draga braćo i sestre, ova tri hadisa, a sva tri su vjerodostojna, govori nam o sadržajima i naš cilj bi trebalo biti da popunimo sve ove, sva ova tri kruga, i ovaj najuži, i ovaj najširi, i ovaj u sredini, i da pokušamo čitav Ramazan da postimo. I da molimo Allah, gospodar, počasti nas zdravlje, jer može čovjek i odlučiti da posti, i onda mu se dođe, jel, dođe mu prepreka, ne može, nema zdravlja. Da provedimo također u teravijama, u teravijama, i to je posebno bitno. Odgoj, kada ste na teraviji, kada klanjate, Najljepše trenutke možete tada provesti. Razmišljajte. Pokušajte da vaše razmišljanje u trenutku teravije bude o vašem odnosu prema gospodaru, da bude o lijepim stvarima, da bude o onome, zašto? Sada sam, sada sam na namazu, sada želim o tome da razmišljam. I ovaj treći krug, kada čovjek nije u stanju da posti, ima i takvih Božih robova i možda nije u stanju da provede čitav mjesec Ramazan u u teravi zadnjih deset dana, ako mjesec provede zadnjih deset dana mjeseca Ramazana, ako provede u traženju Lejletul Kadra, pa ga Allah počasti da dočeka Lejletul Kadr, gospodar mu, gospodar oprašta Dakle, ova, ova tri hadisa, braćo i sestre, su tri najvažnije smjernice za ono što jeste vrijednost u Ramazanu. Tri su najveće vrijednosti u Ramazanu. Prvo je post. Post je tako specifično djelo da gospodar kaže svako tvoje djelo sina Ademo, pripada tebi. Allah ga nagrađuje sa od 10 do 700. Znači dao si jednu marku. Allah će ti dati 10 maraka ili do 700 nagradu. Kaže osim posta. Kaže gospodar Esaumu li wa ene Post je posebno moj. I ja za njega nagrađujem. Prvi sadržaj mjeseca Ramazana jeste upravo post, Drugi sadržaj mjeseca Ramazana jeste noćni namaz, posebno čuvaj, noć je tad, nemojmo da dan gubimo, nema samo 5-6 sati, ukupno je noći, ako je od 9 do 2, tu je, kada čovjek oduzme ono što mu je potrebno da iftari, 4 sata, 5 sati maksimalno ima. I također, zadnji sadržaj jeste upravo sadržaj koji je vezan za posljednju trećinu, a to je, to je Lele Tulkadir sada da se vratimo onome što je prvi hadis u sahihu imama Buhari. Ono što bi trebalo i da nas Allah dragi počasti da budemo zaista takvi. Pokušajte, braće i sestre, pokušajte onoliko koliko možete da osobinu iskrenosti u ovome mjesecu jačate. Iskrenost ne zna melek. Mi ne znamo, mi ljudi inače ne znamo. Čak i melek koji je zadužen da danas zapiše da se postio, evo deset minuta prije iftara, piše da je on ili ona proveo čitav dan postu, nije ništa jeo, nije ništa pio, nije ružno govorio, nije imao intimni kontakt sa svojim suprugom ili suprugom. Znači, čitav dan je proveo u onome što se naziva Ibane. Melek ne zna, Melek piše, postio je, je iskren ili nije? Melek to ne zna. Kaže se u jednoj predaj, iskrenost je tajna između tebe i Allaha Đelešanu. Iskrenost je tajna između tebe i Allaha Đelešanu. Ne zna melek, ne zna melek jesi li bio iskren pa da to zapiše. Niti zna šeitan pa da ti se miješa. To je isključivo. To je isključivo u tvome srcu. I sada tu hoću da ovaj posebno naglasim. I kada ima čovjek u vidu kolika je nagrada za post, posebno treba biti iskren u postu. Ja sam jedan hadis isto iz Buharije za vas odabro danas. Ja nisam, kad sam ga pročito prvi put, obuzmije čovjeka radost, zar je, zar je takva nagrada posta, iskrenog posta? Kaže Boži poslanik salallahu alaihi sallam, Men same jeume, onaj ko posti jedan jedini dan, jedan jedini dan ko posti radi Allaha, hi se bilila na Allahovom putu. Ba'ad Allahu očhevu ani nari sebeine harifa. Kaže, ko provede na Allahovom putu, iskreno, jedan dan u postu, Allah udadi njegovo ili njeno lice od 3 70 godina. Zamislite te nagrade. Zamislite te nagrade za iskren post. E sada, šta bi trebalo da bude prvi sadržaj mjeseca Ramazana koji, koji bi mi, koji se, evo Allah nas je počastio da se okupljamo u tabačkom, koji bi mi trebali da imamo. Molim vas, braćo i sestre, molim vas Razmišljajte o nečemu što će se rijetko spominjati. Razmišljajte o tome koliko ćemo mi utjecati na ljude oko nas. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi sellem. ili ćete naređivati dobro i odračati od zla, ili će vas Allah sve kazniti, pa ćete onda obučivati dobro. a dova vam se neće primiti. Moramo posebno i nek to bude evo prva, prvi četvrtak u mjesecu Ramazanu, to je prvi savjet. Molim vas, braćo i sestre, posebno u mjesecu Ramazanu zovite ljudi. Pozovite svoje prijatelje, prijateljice, otiđite na teraviju, povedite svoje rođake, rodice, djec, dječicu. Posebno u mjesecu Ramazan, nek mjesec Ramazan bude mjesec kada posebno zovemo ljudi. Zašto? Jer tada se i nagrada nagrada uvećava s jedne strane, a s druge strane nemamo onoga ko nas bi uzuri. Nema šeitana zavezanja. Posebno vas molim. Kur'anski ajet, gospodar kaže وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ Zaista Allah neće uništiti, dozvoliti da se unište stanovnici jednoga mjesta, dokle god u tom mjestu ima oni, oni koji popravljaju stanje. Prva, prvi savjet, za sve nas, ako Bog da jeste upravo tu. Molim vas, molim vas, čak u jednom od predaja ovoga hadisa, ili ćete naređivati dobro i odračati od zla, ili će vas Allah kazniti sve. Pa će, kaže Boži poslanik, najbolji među vama upućivati dobu, a dova im neće biti, biti Što se tiče sadržaja koje imamo, ako Bog da u tabačkom prije, prije nego što uputimo dobu zajedno, planirali smo ako da svaki četvrtak iftar. Ja bih vas zamolio da se uvijek prijavite preko stranice kako bi znali koji će broj ljudi doći na iftar. Drugi sadržaj planirali smo da ako Bog da četvrtkom napravimo i noćni namaz i zajednički sebur. Također da se prijavite na to oni koji će doći. Dakle, da nam četvrtak bude mimo današnjeg četvrtka, znači već od sljedećeg ćemo to napraviti. Oni od vas koji hoće da podrže iftare i to, mi obezbjeđujemo novac. Ako Bog da od ahbaba, slobodno mogu ima za iftare da se može da se može kutija, da se može staviti, da možemo pripremiti iftare. stari su skromni, znate, ništa posebno, ali lijepo je što smo u društvu, tako da, da je to. Također planirali smo jednu akciju i mladići su nam malo priobavijestili da žele da iskupe pomoć za jednu povratničku porodicu i da odu tamo da organiziramo iza Ramazana ili krajem Ramazana, da odu i da pomognu jednu porodicu na onaj način na koji bude najprimjerenije. Da li je to da se kupi krava ili nešto ljudima ili da se odnese taj novac ili da se odnese neka pomoć, također bit će kutija za to. Mi želimo da navikavamo od Bog da sveme da, da činimo dobro. Zamolio bih vas da imate u vidu ove sadržaje, zamolio bih vas posebno, posebno bih vas zamolio, evo, 5-6 minuta prije iftara, četiri minute, evo ispravljam. Sad ćemo ako Bog da zajedno učiti do... Molim vas, braćo i sestre, nemojmo ovaj mjesec, kada šeitan ne utječe na ljude, kada je on zavezan, da ne iskoristimo, da ljudima uputimo savjet. Da, ljude, da im ukažemo na gospodara. Posebno u ovom mjesecu to radite. Svi imate svoje tugove ljudi. Vrijeme je došlo da počnemo raditi među onim ljudima koji su nam dragi. Ne mogu dozvoliti da mom prijatelju, mojoj prijateljici, kuća gori da mu, da mu ne pažnju. Dajte da pokušamo ako Bog da, da ovaj mjesec upravo bude mjesec, mjesec povrata. Ja molim Allah šanu da nas na tom putu pomogne. Amin. Eudu billahi na šeitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kefa wa salatu wa salamu ala sejidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas ponizi. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas Amin. Gospodar, naš najvećim te imenom molimo počasti nas džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru, naš sačuvaj nas vatri i svakoga djela koje približava vatri. Gospodar, naš molimo te radost u naša srca uli. Gospodar, naš počast nas da tebe spominjem. Gospodar, naš sačuvaj nas da tebe zaboravimo. Gospodaru, najvećim te imenom molimo počasti nas da doživimo ovaj Ramazan najposebniji. Gospodaru, molimo te neka ovo bude mjesec našeg povratka tebi. Gospodaru, vrati našu omladinu islamu tako što će naši jezici, tebe ukazivati. Najvećim timenom molimo gospodaru sačuvaj umet Muhameda na svakome mjestu. Gospodaru naš najvećim temenom molimo sačuvaj umet Islama ovdje u Bosni. Gospodaru naš molimo te počasti svakoga od nas onim što je za njega najbolji. Gospodaru naš počasti oženjene i neudate da se ožene i udaju. Gospodaru naš počasti nas da tebe zajedno sa svojim bračnim drugovima zovemo. Gospodaru, počasti naše kuće da se u njima namaz čuva. Gospodaru, molimo te da naš jezik tebe spominje. Gospodaru, naš molimo te da u našim srcima oholosti nema. Gospodaru, najvećim te imenom molimo, sačuvaj umet Muhammeda na svakome mjestu. Gospodaru, nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš, pa te molimo da naš današnji post primiš. Gospodaru, ti si nam dao zdravlje, pa mi ti zdravlje postimo. Gospodaru, ti si nam dao i metak, pa mi tim imetkom metkom jedemo da molimo te ti od nas primi ovo naše malo djelo. Gospodaru, molimo te počasti umet Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Gospodaru, naš najvećim te imenom molimo sačuvaj umet Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Gospodaru, naš najvećim te imenom molimo učini nas da budemo od umeta Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Gospodaru, molimo te svako dobro koje od tebe je molio tvoj miljenik Muhammed. Gospodaru, sačuvaj nas od svakoga zla od kojeg je kod tebe zaštitu tražio tvoj miljenik Muhammed. Gospodaru, neka nam dunjaluk ne bude najveća briga. Gospodaru, neka nam tvoje zadovoljstvo bude najveća briga gospodaru, molimo te da naše oko kada se ti spomene suzu pusti. Posebno te molimo da osjetimo radost u noćnim tamazima. Gospodaru, počast nas da se družimo u tvoje ime i da odabirimo društvo koje je za nas dobro na oba svijeta. Gospodaru, počasti nas u ovome trenutku milošću svojoj. Molimo te, gospodaru, jedini umet Muhameda u svakome dobu. Gospodaru, posebno te molimo, pomozi našoj braći u Siriji u Egiptu. Najvećim te imenom molimo, pomozi protiv neprijatelja njihovih. Gospodaru, molimo te da zalime kazniš najveći te imenom molim. Gospodaru pomozi nas da mi pomažemo one koji vjeru pomažu. Gospodaru pomozi nas da se mi udaljimo od onih koji su daleko od vjeri. Najvećim te imenom molimo počasti nas da budemo dobročinitelji prema roditeljima svojim. Gospodaru primi naše dove u ovome trenutku molimo. Subhana robike rabila izati Jama